E, nakon ovog uvodnog uvodnog e, dijela zahvaljujem Allahu te bareke nas je ponovo sakupio i mogućio da nastavimo govoriti o ovoj plemenitoj nauci o Allahu te bareke savršenim osobinama. Večeras ako boda odpočinjemo sa pravilima koja su vezana za Allahova savršena svojstva. I mi, znači u onom predavanju o pravima vezanim za Allahova lijepa imena, spominjali smo zbog čega i na koji način je došlo do tih pravila. Da li su ta pravila bila prisutna u vremenu ashaba, u vremenu poslanika, ali i salatu wasalam, ili su nakon njih se pojavila? I zbog čega su se ta pravila pojavila? I mi smo u prvim, znači uvodnom predavanju kazali da je umet poslanika alaih salatu znači ashabi koji su bili okolo njega i uz njega, oni su shvatili ovu nauku i nisu imali pitanja i niti im je znači nešto bilo od ovih stvari nejasno. Međutim, nakon smrti poslanika sallallahu alijih veseleme, kada su otpočeli se pojavljivati znači u umetu poslanika alaih e, pojedinci ili skupine koji su zastranili, koji su pogrešno shvatili i koji su pogrešno razumjeli i koji su na pogrešan način drugima prenosili i druge pozivali u tu novotariju, na osnovu toga se počeli pojavljivati znači skupine, džemati, zajednice do današnjih dana, tako da vidimo da su određene te sekte i frakcije koje se pojavile jako znači jake danas i prisutne imaju mnogo, mnogo pristalica. Tako da smo spominjali znači da oni koji su najžešći, koji su najviše u ovom poglavlju e, skrenuli sa pravog puta i shvatanja i razumijevanja su džehmije. I nismo detaljno, odnosno nismo detaljno pojasnili njihova objeđenja. Ovo je samo jedan od vidova njihove zabude, novotarije, svatanja e, lijepih imena i savršenih svojstava. I rekli smo da su i u potpunosti negirali. Negirali su znači i Allahova imena i savršena svojstva. Nakon njih, znači oni koji se pojavili u drugom stoljeću, nakon njih se pojavljuje druga sekta koja je isto tako opasa za muslimane, a za nas učenjaci kažu da su jako znači prošireni, da su jako prošireni, da gotovo sve šijske sekte koje se nalaze u Iraku ili znači u Indiji, u Šamu ili za idije koje su jednim dijelom u Jemenu, da su svi oni na temeljima ovih mu'tezila. Zašto na temeljima mu'tezila? Znači na ovom ubjeđenju koji potvrđuju Allahova lijepa imena, ali negiraju savršena svojstva u potpunosti. I ova potvrda njihovih Znači potvrda njihova Allahovi lijepih imena i tu nisu potvrdili onako kako ehli sunne kako ehli sunne potvrđuje. Znači opet pobjegli su od značenja. Mi smo u pravilima spominjali šta obavezuje spoznaja Allahovi lijepih imena. Znači da, ga da to ime pripišeš gospodaru svjetova jer se on tim imenom opisao. A iz tog imena proizilazi proizilazi savršena osobina koja pripada Allahu te bareke tako da su on djelimično ukazali na imena, ali su svojstva negirali. Zadnji učenjaci kažu da su se pojavili između znači 105. i 110. godine po Hidžri. Vi svi znate znači da njihova pojava da je bila u Basri, da u Basri, a za uh, koje smo navali, znači da su prvi koji su krenuli sa ovom novotarijom, da se pojavili u Horosanu. I da smo govorili isto tako da što su bili udaljeni od Medine, centra islama i znanja, da su sve, znači, žešće i opasnije novatarije se pojavljivale u metu poslanika sallahu alijih vasaleme i da je to našlo na veliki odziv, odnosno pristalica koji su prihvatili tu novatariju. I isto tako smo spomenuli da Medina poslanika i sallatu vasalame bila sačuvana do četvrtog stoljeća od novatarije. Znači, nije bilo novotarije u Medini poslanika sallahu u smislu da je postojao šejh, da je postojala skupina koja pojašnjava, poziva toj zabludi, znači toj novotariji da je bila, znači e, da je imala jaku, e, jak džemat, odnosno zajednicu koja, koja slijedi tu novotariju. Tek nakon četvrtog stoljeća, kako učenjaci spominju, se pojavile znači sekte u Medini poslanika sallallahu alihi vselem. I kazali smo da ova novotarija Mu'tazila, da se pojavila zbog toga što je sam šeha Hasan al-Basri pojašnjavao ispravnu akidu i ispravne stavove ehli suneta u Basri, pa se pojavio znači njegov učenik koji je bio Vasil ibn Ata, jedne prilike u njegovoj halki, pa je došao čovjek da upita o stanju čovjeka koji čini, znači počinac velikog griha, Di je on, kakav mu je znači stav, odnosno kakav je propis e, na sudnjem danu po pitanju takvog. I naravno Hasan al-Basri, Rahimehullah je pojasnio stav stav ehli suneta po pitanju toga, međutim njegov ovaj učenik koji je bio znači pametan, koji je bio veliki alim, nije prihvatio to njegovo pojašnjenje, znači da je takva osoba koja čini velike grijehe kod Allaha te bareke vetala između e, znači ispod Allahove tahte mešija, znači ispod Allahove te bareke volje. Ako bude htio Allah subhanahu wa ta'ala svoje neizmjerne dobrote i milosti, da mu se smilio, da mu oprosti na to oprostit će, a ako ne, znači kaznit ga i svoje potpune pravednosti, zato to što je zaslužio zbog učinjenog grijeha i e, znači kojeg je počinio na Dunjalu, nije se pokajao prije nego što se vratio gospodaru svjetova. Međutim, znači ovaj Vasil nije prihvatio to, nego je odredio tada za toga poseban stav. E, poseban propis i hukm, a to je da je on bejne menziletein, da je on znači e, između, između dvije deređe, između dva propisa, a to da se kaže, ne može se tvrti za njega ni da je vjernik, ni da je nevjernik na Dunjaluku, ali da je na Hiretu, znači u vječno, vječnoj kući Džehennema gdje će gorjeti zbog prekršaja kojeg je počinio. Tako je znači da poslije njega, oni koji su pripisali njemu i koji su se prozvali tezilama odnosno strane ehli suneta, jer i oni tezele u arapskom, postranio se, znači izdvojio se, otišao, osamostalio se i pozivao toj zabludi, toj novotari. Tako se iz te novotarije izrodile mnoge druge novotarije u smislu slijeđenja džehmija njihovog ubjeđenja po pitanju negiranja Allahovi Tebare Kvetala savršenja osobina. Nakon znači njih pojavljuje se treća treća skupina, treća frakcija, treća sekta, a to su znači šarije koje su se pojavile iz ove sekte Mu'tazila. S tim da su oni ehli sunetu puno bliži, zbog čega? Zbog toga što oni e, priznaju i potvrđuju Allahova lijepa imena i u većini znači potvrđuju e, Allahova tebare kevetara svojstva znači potvrđuju sedam, ovi ne potvrđuju ni jedno tako da su nam bliži. A ostala Allahova bare Kvetala svojstva, oni na svojstven način pojašnjavaju, znači koji nije bio poznat Selefu, koji nije bio poznat kod prvih generacija muslimana, znači na svojstven način, bježeći od stvarnog i pravog značenja toga, naravno zbog toga svega učenjaci su postavili ta pravila, ukazali njihove greške, odgovorili na njihove greške u Allahovim imenima, a također znači Allahovim svojstvima, pa iz ove znači sekte, znači šarija pojavljuje se jedna nova, to su maturidije koji su nam opet bliži od šarija, zbog čega to što oni onaj, potvrđuju osam Allahovi tebare vetara savršenih osobina, dok onaj potvrđuju isto tako znači Allahova tebare vetara lijepa, lijepa imena. I naravno znači zbog svih njih i jačine njihove pojave i mnoštvo onih koji slijede učenjaci su naravno postavili ova pravila kako bi umetu pojasnili, odgovorili na njihovo pogrešno shvatanje, pogrešno razumijevanje i ukazali umetu na ispravnost onoga na čemu je bio poslanik Muhammed a.s. i njegovi, njegovi cijenni ashabi. Tako da mi večeras ako da počnemo znači, sa prvim pravilom sa prvim pravilom kojeg su činjaci postavili, a to je znači trebate da obrate pažnju, da zapisujete, da vodite znači evidenciju jer će biti znači mnogo govora, mnogo dokaza koji će se iznositi, a sve će vam ovo biti znači za lahu te barek vetala pomoć olakšano da shvatite, da razumijete. Jer nakon ovakvih iskazivanja, znači kazivanja selefa koji su tvrdili i pojašnjavali umetu istinu, ko shvati ko razumije neće mu inšala uz Allahu te bareke vetala pomoći naštiti niti znači bilo koja šubha kada dođe sa bilo koje strane znači koliko god ta šubha bila jaka znači u smislu da prikriva ili da ima neki tajni dokaz kojim dokazuje znači to je osnovni šubha neće znači naći prostora kod onoga ko shvati ova Allahova ova pravila koja su vezana i za Allahova lijepa imena a isto tako za Allahova savršena, savršena svojstva tako da prvo pravilo glasi sva Allahova svojstva su savršena u kojima nema majkavosti sa bilo koje strane. Znači prvo e, pravilo vezano za Allahova tebare kvetala savršena svojstva jeste sva Allahova svojstva su savršena u kojima nema majkavosti sa bilo koje strane. Ibn Temije, Rahimahullah, dragi brati i cijena sestro, je kazao da je vrhunac znači savršenstva, vrhuna savršenstva pripada, pripada Allahu te bareke tako da kaže da ne postoji savršena osobina u kojoj nema nikakvog vida manjkavosti, a da ne pripada gospodaru te bareke ve koji njegovo biće zaslužuje, zaslužuje znači da bude opisano. I ovo u njegovim fetva možete naći, ovu njegovu znači fetvu. Pogledajte znači Vrhunac savršenstva pripada Allahu te bareke Znači koja god osobina koja je savršenstvo i koja ima u sebi savršenstvo, a nema vida manjkavosti, takva osobina pripada Allahu te bareke vetala. On te bareke vetala, znači njegovo veličanstveno uzvišeno biće zaslužuje da bude opisano, opisano tom, znači uzvišenom velikom savršenom, savršenom osobinom. Znači mi imamo mnogo osobina koje su e, koje se mogu navesti kao primjer. Primjer znači osobine života znanja, snage, sluha, vida, milosti, moći, uzvišenosti, veličine i mnogih drugih osobina, znači koje, koje pripadaju Allahu te bareke gdje se sve ovo dokazuje. I mi ćemo navesti druga pravila, znači, koja su vezana za Allahu te bareke savršena, savršena svojstva. Znači, sve ovo dokazuje se i potvrđuje se Kur'anom. Kur'anom i sunnetom, zatim se potvrđuje nakon, nakon Kur'ana i suneta, znači ne da damo prednost razumu prije Kur'ana i suneta, ne. Znači Kur'anom i sunnetom se isključuje isključivo to potvrđuje. Zatim to potvrđuje i zdrav, znači zdrav ispravan razum, to mu će potvrditi i ispravna fitra koja je urođena čista vjera svakog pojedinca čovjeka će to potvrditi, znači da Allahu subhanahu wa ta'ala pripadaju savršena, savršena svojstva, savršene, savršene osobine. Međutim, kada se kaže da Allahu te barek vetala pripada osobina života, znanja, snage, sluha, vida i ostali znači osobina, mi vidimo da ovaj izraz, ovaj pojam obuhvata i stvorenja, znači da tu i stvorenje učestvuje u tom izrazu. Međutim, na primjer, Allahu te barek vetala apsolutno znanje nije poput znanja stvorenja, niti može biti, znači nema tu sličnosti u tome osim znači da e, u izrazu pojmu da učestvuje znači samo u tome, ni u čemu drugom. Jer Allahu te barek vetala apsolutno potpuno znanje pripada samo njemu i nema sličnosti sa stvorenjima. Jer zašto? Zbog toga što Allahom savršenom znanju nije prethodilo neznanje, niti ga slijedi zaborav, što je slučaj sa stvorenjima. Evo danas, kada bi upitali jedni druge šta ste radili, šta ste činili, Čovjek ne može spomenuti šta je radio prije tri sata da se sjeti. Da ga pita šta si klanjao na akšanu, na jaci i mazu, neće se možda prisjetiti koje je sure proučio nakon sure Fatihi. Šta je učio na sežišću? Znači, pogledajte koliko je čovjek zaboravan, koliko zaboravlja. Zatim, kada se rodio, rodio se u neznanju, pa je počeo malo pomalo, znači, da uči i tako se počeo nadograđivati dok nije stekao određeno određeno znanje. Dok to slučaj sa gospodarom svjetova nije. Tako da te osobine savršenstva pripadaju Allahu te kvetala, a naše ove osobine koje mi imamo, u njima znači postoji, postoji vid, vid manjkavosti i ni u slučaju nisu iste. Znači, evo prvi dokaz koji možemo navesti iz šarijaskih tekstova. Kad kažemo šarijaski tekstovi, to su znači tekstovi Kur'ana, Kur'ana i Suneta. Allah subhanahu wa ta'ala govori u suri Nahl u 60. ajetu. Znači dokaz je sura Nahl 60. ajet. Jedan od glavnih dokaza i najjačih dokaza za ehli sunne, gdje kaže, znači Allah te bareke wa ta'ala, وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ لِمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ رَزِيزُ الْحَكِيمِ Allah subhanahu wa ta'ala kaže, oni koji su nevjernici, koji ne vjeruju u onaj svijet, u ahiret, kaže, oni posjeduju loše osobine, rđave osobina su. Znači, oni nemaju potpune osobine, Majkavi su osobina. Zatim nastavlja Allah Žešan pa kaže, a Allah ima svojstva najuzvišenija. A Allahu pripadaju svojstva, znači, uzvišenosti. I nakon toga, znači, potvrdi da Allahu pripadaju e, Allahova savršena svojstva, Allah Žešan se opisuje sa imenima. A on je silan i mudar. Znači, dva imena. al-azizul hakim. El-aziz el-hakim. Pogledajte, znači Allah prvo opisuje stvorenja, da znači, su stvorenja ta koja imaju majkave osobine, rđave osobine. Zatim potvrđuje savršene osobine sebi, pripisuje ih i sebi, da on posjeduje najuzvišenije, najsavršenije osobine. A nakon toga potvrđuje imena El Aziz, El Hakim, u jednom znači od ajeta. Ibn Kesir kada je govorio o tome, kaže, to jest stvorenja su sa nedostacima. I kaže, zaista to njima priliči, to je prikladno za njih, za stvorenja dok kaže za Allaha je da njemu pripadaju apsolutno savršena svojstva sa svih, kaže, mogućih stajališta, što ukazuje, znači, na njega i što se njemu može, može pripisati. A on je silni i on je mudri, Allah te bareke o teala. Šta je dokaz u ajetu? U ajetu je dokaz, obrate pažnju, Allah što je kazao, Zaista, Allahu pripada svojstvo najuzvišenije ili svojstva najuzvišenija. Ovdje znači u arapskom ovaj el mesel ima značenje el wasf ops znači opisati nešto ili onaj koji se opisao nečim kao što Allah te barek vetala se opisao savršenim osobinama tu u arapskom je jedno značenje ima i druga značenja koja ćemo mi govoriti ako boda u toku našeg ciklusa predavanja potvrda da značenje vasfa opisa znači ima značenje u arapskom jeziku je kuranski ajet Jala Đelešanuhu kaže u suri Ra'ad 35. ajet Metharul džennati leti vu'ida l'muttakune teđri min tahtihal enhar Ovdje znači ako uzmemo prijevod kako je prevedeno u Korkut i ostalim vidjet ćemo da se navodi kao primjer dženeta Znači da se prevodi kao primjer ili ovakav džennet kako su drugi preveli. Ne, ovdje znači ima ovaj meselul dženneti leti vu'ide li Djelašanu kaže Prijevod značenja mi glasio Opis ženeta koji je pripremljen za je bogobojazne jeste da će kroz njeg rijeke teći. Ukuluha da imu vaziluha čiji će plodovi biti uvijek tu, znači neće prolaziti i kaže sa trajnom hladovinom. Tilka ukbel tako taqav va ukbel kafirine nar. I Allah kaže, to će biti prebivalište za bogobojazne koji su radili ono što je gospodar htio da se radi, koji su izbjegavali ono što je gospodar Tebare Kvetara zabranjivao, a kaže, mjesto za nevijenike će biti, biti vatra. E pogledajte znači ovdje Meserul dženneti leti Znači opis ženeta Gospodar to opis ženeta Koji je pripremljen za bogobojazne je takav A ne primjer znači ovdje Što je znači pogrešno prevedeno i od ovaj mesel kazali smo da je opis. Što može da potvrdi ovaj prije znači ajet koji smo naveli gdje Allah kaže volillahi ili meselul ala a Allahu subhanahu wa ta'ala pripada pripadaju znači savršena svojstva ili najuzvišenija najuzvišenija svojstva. To je znači jedan od dokaza iz Kur'ana i naravno u toku našeg predavanja, znači ovog ciklusa predavanja za druga pravila i ostala, e, e, ostala predavanja, mnogo ćemo spominjati kuranski ajeta, mnogo ćemo spominjati hadiza poslanika sa govora Selefa, koji ukazuje na ispravnost i svatanje i potvrđivanje i subhanahu wa ta'ala lijepih imena i savršenih svojstva. Druga stvar koja dokazuje koja dokazuje na da Allahu subhanahu wa ta'ala pripadaju znači savršena svojstva znači su Allahova sva svojstva, znači savršena, da u njima nema majkavosti, sa bilo koje strane, kako su navjeli to prvo pravilo, jeste i razumski dokaz. Čovjek kada razmisli, kada promisli, u stvarnosti, znači kada vidi osobu, stvorenje, vidi da ta sva stvorenja, sve te osobe posjeduju određena, određene osobine, određena svojstva. Tako da nekada možemo da vidimo znači čovjek posjedi nekad savršenu osobinu ili osobinu majkavosti. Kako kažemo savršenu osobinu? Savršenu osobinu u onom domenu kako dolikuje čovjeku. Naprimjer čovjek koji, koji vidi, onaj koji ne vidi. Onaj koji vidi je savršen od onoga koji ne vidi. Jer to Allaho te barek vetala stvaranje. Da je ukrasio čovjeka sa vidom, sluhom, moć govora mu podario. Zamislite osobu koja nema ni vida, nema sluha i nema moći govora. Ko je savršeniji? Koje znači e, savršeni od njih dvojice? Naravno da onaj koji ima vid i sluh i moć govora da je savršeniji i potpuniji od ovoga koji to ne posjeduje. Pa kada čovjek, znači ovo je razumski dokaz, kada čovjek vidi da stvorenja se razlikuju, da posjeduju ta svojstva savršenstva, potpunosti, kako znači da onda ne potvrdi to savršenstvo koje pripada gospodaru Tebare Kevetala, znači nemoguće je da gospodar svjetova ne posjeduje ta savršena, e, savršena svojstva, da on, znači, na osnovu tih savršenih osobina zaslužuje da bude obožavan. Zbog čega? Zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala, kada kori mušrike, kada ukazuje njihova lažna božanstva na neispravnost njihovih e, ibadeta njima i svemu, svemu slično, znači njihov širk i kufri koji su imali pri sebi, ukazuje da su isti ti kipovi, ta božanstva koja su obožavali, ukazuje da su oni bili okićeni manjkavim osobinama. Da su bili puni, znači, manjkavosti i nemoći da pomognu bilo kome. Znači, nisu bili u stanju da pomognu. Allah te i i opisuje da su nemoćna. Da ne posjeduju te osobine savršenstva, koji dolikuju gospodaru te barek vetala, znači dolikuju božanstvu koji se istinski obožava, istinski moli, istinski se na njega oslanja i od njega se nada i to je gospodar svjetova. Allah Đelešanu opisuje na mnogim mjestima pa kaže ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون Allah Đelešanu govori u suri Al-Ahkaf petom ajetu. Kaže, ko je u većoj zabludi? Znači, da li postoji neko da je u većoj zabludi od onoga ko pored Allaha priziva onoga komu se neće odazvati do sunjeg dana. Pogledajte. Znači, Allah ukazuje na manjkavost i osobina. Znači, ima li neko da je u većoj zabludi od onoga koji doziva i priziva nekoga drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala. A taj kojeg on doziva i priziva ne može mu se odazvati do sunjeg dana. I ne samo to. I kaže takvi ili te koje mole pored Allaha, oni znači su prema dovama, tim molbama, tim zahtjevima ravnodušni, nisu u da odgovore, nisu u da čuju. Znači Allah te barek ukazuje na mnoge osobine majkovesti koje su posjedovala ta lažna božanstva i na osnovu toga, ali zbog toga nisu zaslužili, nisu zaslužili da budu znači, e, obožavani, da se od njih traži i da se od njih moli. Zašto? Jer takvi ne mogu niti korist pribaviti, niti štetu otkloniti od čovjeka, od pojedinca, bilo koga ko znači, traži i dovi takve. Zatim Allah Đelešanuhu na drugom mjestu kaže u suri Nahl 21. i 20. i 21. ajetu وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Pogledajte taj ajet. Allah Đelešanuhu kaže a oni kojima se oni mole, znači koji dozivaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže nisu u stanju da stvore, nisu u stanju da stvaraju, znači nisu u stanju da stvore nešto. Zatim kaže hum yuhlakun, a oni isti takvi su stvoreni. Pa nastavlja emuatun gajru ahja, oni su mrtvi, a nisu živi, وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ I nikako ne mogu osjetiti kada će biti znači oživljeni. Ne mogu znati, znači nemaju znanja kada će biti oživljeni, kada će biti proživljeni. U ovom ajetu imamo dokaze da Allah te barek vetala opisuje lažna božanstvo da su nemoćna. Zato i ne i ne priliči da budu obožavana, nemoćna su, a to se ogleda u nekoliko stvari. Znači, ajet ukazuje nekoliko stvari zbog čega su oni nemoćni da nekom nešto učine. Kažu učenjaci, prva stvar, oni nisu mogućnosti stvoriti ni malo ni veliko. Ta lažna božanstva, Allah kazuje da nisu u stanju stvoriti ni malo ni veliko. A oni sami su stvoreni. Znači oni sami su stvoreni. Pa kako znači ti koji su sami stvoreni, koji su potrebni da i neko stvori, kako znači da oni budu obožavani kada je neko drugi stvorio. Znači onaj koji je stvorio, on je zaslužan, on je zaslužan da bude obožavan. Zatim opisuje jela subhanahu su oni mrtvi. Mrtvi znači opet nemoć, opis nemoći. Mrtvi niti čuju niti vide. Znači niti čuju, niti vide. Pa kako će znači takvi da nešto shvate, da nešto pojmi, da nešto razumiju od onih dova i molbi i zahtjeva koje upućuju ljudi koji obožavaju ta lažna božanstva. Zati na kraju ovi kipovi ne znaju kada će biti proživljeni. I ovaj ajet ili ovi ajeti kore mušrike meke i sve one koji su na njihovoj stazi, na njihovom putu, koji obožavaju ovakve i slične njima, znači da takav vid e, obožavanja je neispravan, da ta, e, odnosno da ta lažna božanstva ne posjeduju osobine savršenstva koje znači treba da posjeduje božanstvo koje je zaslužno da bude obožavano. Jer ova božanstva koja oni obožavaju mimo late bare kvetala, to su božanstva koja su bezosjećajna. Znači ne mogu i niti mogu sa bilo koje strane nekome pomoć pružiti niti neku nedaću, nedaću konta Imamo primjer Ibrahima ali wasalam, Isto tako kada je razgovarao sa svojim ocem. Allah Đelšanu opisuje njihov razgovor pa kaže Ith li jebihi ja ebeti lime ta'budu ma la jesma'u wa la yubsiru wa la anke I kad je kaže Ibrahim rekao svome ocu O oče zašto obožavaš? Pa onda ukazuje na nemoć ti božanstava. Zašto obožavaš ono što, znači, ne čuje, niti vidi, niti može od ikakve koristi biti. Znači, nije u stanju bilo koju korist da ti učini. Pogledajte, znači, koliko su ta božanstva bila opisana osobina majkavosti. I pored toga opet se obožavala. Allah te barek nije opisan osobina majkavosti, nego osobinama savršenstva, što znači njemu te barek kvetala samo ta e, takve osobine pripadaju, kao što smo naveli na početku, govor Ibn Taymije Rahimehullah. I ovaj govor Ibrahima a.s. ili mnogi drugi ajeti su jedni od najjačih dokaza koji ukazuju na ništavnost ibadeta, na ispravnost ibadeta na lažim božanstvima, jer takvi nisu zaslužni da budu obožavani. Allah Đelešan na drugom mjestu opisuje taj isti govor pa kaže Kale feta'budune min duni ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'budune min Pogledajte što ovdje gospodar svetova kaže. Znači Ibrahim je govorio, pa zar kaže obožavate mimo Allaha te bareke vetara one koji vam nisu, koji vam ne mogu nikakvu štetu e, otkloniti niti neku korist dati. Kaže teško vama, teško vama i onima koje vi obožavate. Allah vam prijeti, znači i mušicima, mnogobožcima, a i svima onima koji, koji su obožavani teško im se znači od Allaha te bareke vetala i na kraju znači opet kaže eferata kilun. Zar ne možete shvatiti, zar ne možete pojmite u kakvoj ste velikoj zabludi, očitoj zabludi. Znači pogledajte koliko e, precizno Kur'an govori o tome o neispravnosti tih lažnih božanstava, zatim kako ne dolikuje da oni budu obožavani jer su puni i prepuni ti manjkavi osobina, osobine koje ne priliče da bude opisan stvoritelj stvorenja, onaj koji zaslužuje da bude obožavan, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. I ovdje Allah vam prijeti svakom mnogobošcu i svakom mušriku i svakom onom koji koji znači se obožava i ovdje imamo jedno pravilo gdje, govori, e, gdje su kazali učinjaci Ahli e, mi znamo da danas, a i prije nakon smrti poslanika sallahu alijih vselem, a i znači u tom vremenu da je su postojali postojali mušrici koji su obožavali Isa alijih sallatu vselem A Allah oma ajetu znači prijeti svakom onom koji, koji je mušrik, koji je mnogobožac, a i onome koji se obožava. I kažu učenjaci, ovdje znači e, su postale pravilo da je prijetnja iskazana za onu osobu koja se obožava da je on zadovoljan da bude znači božanstvo. On spada znači pod ovaj propis. Isa salatu wasalam nije zadovoljan znači da on bude božanstvo i da bude obožan mimo Allaha te bare I tako mnogi dobri ljudi, salihun koji se obožavaju znači od kabura do kabura, oni nisu, oni su čisti oni su čisti i Allahu te bareke odriču se od takvi, znači kod Allaha subhanahu wa taala što im pripisuju osobine i svojstva koja priliče samo gospodaru svjetova. Znači postoje i znamo mnoštvo kaburova diljem svijeta gdje ljudi odlaze upućuju dove i traže od mrtvi. A ti mrtvi nekada su dobri ljudi, pobožni ljudi bili i oni su preselili, ali oni nisu zadovoljni sa tim što oni čine, znači oni koji dolaze i traže od njih. Ali ako je kojim slučajem zadovoljan i bio za života zadovoljan nakon smrti, onda on spada pod ovaj propis da Allah te barek vetala prijeti i mnogo božstvo onome koji se obožava mimo Allah te bareke, te bareke vetala. To su znači dva od niza dokaza. Prvi dokaz znači smo naveli iz Kur'ana, zatim razumski dokaz. Treći dokaz jeste ono što se potvrđuje i utvrđuje putem osjećaja ili onim što se vidi znači što se primijeti prilikom posmatranja u, kad čovjek pogleda i razmisli o stvorenjima dolazi do zaključka da neka stvorenja posjeduju e, savršen, savršene osobine ili savršenu osobinu Znači čovjek kada pogleda, kada razmisli, osjeća da određeno stvorenje ima tu savršenu osobinu u smislu znači stvorenja kako njemu to dolikuje i priliči. Međutim, shvati i razumije da je to dar od Allaha te je određenoj, određenom stvorenju. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je dao taj dar, dao je tu određenu osobinu ili osobine tim stvorenjima. Pa onda, znači, nakon toga, on shvata i, i potvrđuje da je onaj koji je darovao tu osobinu stvorenjima, da je on preći da bude opisan savršenim osobinama. Subhana. Pogledajte, znači, kako je na osnovu ovog pravila na osnovu osjećaja i gledanja čovjek e, shvati i razumije u kakvoj su zabludi i džahmije, i mu'tezile, i ešarije, i maturidije i svi oni koji slijede, slijede u negiranju Allahovi tebare kvetara ili lijepih imena i savršenih osobina ili jednog ili drugog. Znači koliko su u velikoj zabludi kada pogleda samo jedne od dokaza, a mi ćemo dosta kovoda mnoštvo, dokaza koji ukazuju i potvrđuju Allahova lijepa imena i savršena svojstva. <coughs> Zatim, nakon ova tri, imamo potvrdu fitre urođene vjere čovjeka. Da potvrđuje Allahu te barek savršena, savršena svojstva. Kako? Znači, svaka čista duša, na znači, koja je zdrava, čista duša, je stvorena da bude sklona prema ljubavi Allaha te barek da voli Allaha subhanahu, subhanahu vatala, da ga veliča, znači prema Allahom badetu, da ga veliča, da ga voli, da mu čini, da mu čini ibadet. Međutim, znači, ona nije znači sklona niti urođeno to da ima ko sebe osim prema onome koji je odlikovan svojstvima savršenstva. Znači svojstvima savršenstva koja priliči njegove božanstvenosti. A to je ko? Allah te bareke ve Znači to je jedan od dokaza. Nama su glavni dokazi, draga braći i cijene sestre, u ovome Kur'an i sunnet. Kur'an i sunnet. Ali ovi ostali dokazi mogu doći za one koji odbijaju Kurani sunet. Sunnet, oni koji daju prednost razumu nad šerijaskim tekstovima, pa onda možda pogleda sa strane razuma da potvrdi, sa strane pogleda. Znate ono kad čovjek gleda e, šta ga okružuje, razmišlja o tim e, stvorenjima, može doći do određenih zaključaka. Ali vjernik pravi vraća se Kur'anu i Sunetu. Mi smo naveli na početku, na početku kuranski ajed, još on kaže da nema pravo vjernik ni vjernica kada Allah nešto odredi njegov poslanik da po svom nahođenju, nahođenju postupe, znači nešto suprotno onome što Allah te barek tela propisuje od propisa, ukazuje na propise, obaveze svakom vjerniku i vjernici da to prihvate i da rade, da rade po tome. Zatim sljedeća stvar koja je jako važna, znači da se shvati i da se razumije. Svako svojstvo koje ukazuje na nedostatak i nesavršenstvo, ono je nemoguće, znači nije dozvoljeno da se takvim e, svojstvom, takvom osobinom opiše gospodar svjetova. Znači Allah te to ne priliči, niti se može to potvrti da se opiše gospodar. Znači kazali smo pripadaju mu savršene, savršene osobine, a da je čisto svih manjkavosti gospodar svjetova. Sve znači osobine koje su u potpunosti, u potpunosti znači posjeduju u sebi nedostatak, nesavršenstvo, one nisu moguće da bude opisan gospodar bare Kvetala takvim osobina. Od, neki od tih osobina su poput smrti. Znači da se opiše gospodar svjetova sa osobinom smrti ili osobinom neznanja, zaborava, nemoći, sjepoće, gluhoće, nepravde, gladi, plaća, tugi, jela i pića i mnogi drugi osobine. Znači te osobine ne priliče gospodaru svjetova i mnoštvo je ajeta, hadisa koji ukazuju na negiranje ovakvih, ovakvih osobina da, da Allahu te barek vetala pripadaju. Allah subhanahu wa ta'ala govori u suri Enbiya u 66. i 67. majtu gdje kaže وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا Allah Đelešanu ovdje opisuje pa kaže i ti se pouzdaj, osloni se na ono koji je živi i koji ne umire. I slavi znači svoga Allaha, svoga gospodara, hvalom njegovom, kako njemu te barek i letara dolikuje. وَكَفَا bihi bizunubi i habira. A kaj dovoljno je, kaže, tvom gospodaru što poznaje stanje ili grijeh svojih robova. Znači obaviješten je o svim tim stanjima. Pogledajte ako gospodar sve to ovdje znači da je živi i vječni koji ne umire, zatim da je obaviješen, pogledajte i osobina savršenstva, živi koji ne umire. S druge strane obaviješen o svim stanjima ljudi, o svim situacijama, svemu onome što čini, što radi, savršenstvo gospodaru svjetova pripada. Zatim kaže, kale ilmuha inda rabbi fi kitab, la jedilu rabbi jensa. I znanje kaže o njima i kod gospodara mogu njegovoj knjizi. Gospodar svjetova govori. A kaže, mom gospodaru nema ništa što je skriveno. Znači ne postoji detalj da mu je nešto skriveno da ili kaže i njemu on gospodar svjetova ne zaboravlja. Niti ima znači nešto da mu je skriveno, niti gospodar svjetova zaboravlja. Pogledajte negacija, znači tih loših majkavih osobina Allahu te barek takve ne pripadaju, a potvrđuje savršene, savršene osobine. Zato što Ibn, e, Ibn Sajmi rahimahullah, je upitan da li gospodar svjetova, znači Allah subhanahu wa ta'ala se može opisati osobinom neznanja, odnosno osobinom zaborava. Da on nešto zaboravlja. Gospodar svjetova. Ovdje u ovom kuranskom momentu vela jensa, Allah što ne zaboravlja. Ali zbog drugih ajeta gdje se spominje, znači isti ovaj glagol, zaboraviti nešto, upitan je da li znači gospodar svjetova može biti opisan svojstvom zaborava. Pa je odgovorio, znači Ibn Semin, rahme, u svojim fetvama, gdje kaže Enisijan, znači u arapskom jeziku, ima dva značenja. Prvo je značenje zaboraviti nešto, poput riječi Djela ukazuje na stvorenja tu osobinu, pa kaj Rabbena la tu ahidna in nesina eu ahta'na. Gospodaru, nemoj da nas uzimaš ili da nas kažnjavaš za ono ako nešto zaboravimo ili nehotično učinimo. Znači, nemoj nas kazati ako nešto zaboravimo, u zaboravu učinimo. Ili ovaj drugi ajd koji smo citirali, kala ilmu inda rabbi fi kitab, la jedilu rabbi vela jensa. Znanje ili o njima, znači samo gospodar svjetova zna, to je znanje u knjih zapisano, a moj gospodar, znači, ne zaboravlja niti ima nešto da mu je skriveno. I ovo jasno ukazuje da gospodar ne zaboravlja. I zato on Ibn Semin tvrdi, a učenjaci Ehlu Sunata prije njega su potvrdili, to je akida Ehlu da gospodar svjetova ne zaboravlja, znači da nema nešto da gospodar svjetova zaboravi, da mu nešto prođe ili promakne. A drugo značenje koje se spominje ima značenje u arapskom jeziku terka, znači e, terk nešto ostaviti, nešto znači ostaviti po strani, e, sa čvrstom namjerom, znači namjerom nešto ostaviti ili izostaviti. Kako? Allah Žešan kaže فَلَمَّا نَسُمَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ kulli كُلِّ Ako pogledate prijevode koji su nam dostupni, poput kort, kort, e, kort, kort, e, kort, Besima Korkuta, znači naći ćemo da u njegovom prijevodu stoji Felemma nesu ma zukiru, kada zaborave kada zaborave ono čime su bilo pominjani, mi im otvaramo e, riznice nebesa, znači ispuštamo. Kao što smo tumačili ovaj kuranski ajtu u Allahom Tebare Kvetala imenu Al-Wahab ili Al-Fatah. E, ovdje znači nema značenje felemma nesuma dukiru ima, e, zaborava, nego ima namjernog ostavljanja kada su namjerno ostavili ono čime su opominjani, što im se kazivao, što su govorili, znači namjerno su to ostavili, iza sebi zapostavili, onda Allah te barek i im otvara riznice nebijesa i zemlje, spušta, daje, znači mnoštvo. Zašto? Da bi oni pomislili da su na dobru, da su na hajru, a onda iznenada Allah Đelešanu i uzima i kažnjava i u propast, u propast baca. E pogledajte, znači ovdje ovo ne su ima značenje namjero nešto ostaviti. Ili Allah te bareke tala govor na drugom mjestu u suri 14. ajetu. Ovaj ajt je bio u suri El anam prvi koji smo citirali. Allah Đelešan kaže "Fezuku bima nesitum inna nesinakum. Pogledajte. Allah kaže pa trpite ili okusite patnju zbog onoga što ste zaboravljali da ćete na ovaj dan ili da ćete ovaj dan doživjeti da ćete biti okupljeni na ovaj dan. Zbog toga što ste bili u zaboravu, u gafletu prema tom danu. Zatim kaže, inna nesinakum. Ovdje bi bilo značenje, mi, vas, mi danas vas zaboravljamo kako su preveli. Međutim, to je neispravan prijevod, nego mi vas ostavljamo, mi vas prepuštamo, mi vas napuštamo. To je pravo ispravno značenje ovdje. Zašto? Zato što Allah Đelešanu posjedio svojstvo fe'alije. Znači ima savršena svojstva koja e, pripada njegovom zlatu, njegovom biću, ali isto tako svojstva njegovih radnji, njegovih dijela. I ovo je jedno od, od njegovih dijela, da on ostavlja koga hoće, kada hoće, svojom voljom, svojim htjenjem i sa svojom potpunom mudrošću. I tako da postoje, dragi brate i cijena sestru, mnogi dokazi u Kur'anu i Sunnetu koji ukazuju na ova svojstva fe'elije, znači Allahovi tebare vetala, radnije, onako kako njemu, kako njemu znači dolukuje. Tako da smo uvidjeli, kako govori Ibn Saimin, da postoje izrazi ili riječi koji u suštini ukazuju ili imaju dvojako značenje. Ali ta značenja kada se odnose na Allaha vidimo kako to svata i razumije ehli sunne, ehli sunne znači sredbenici pravog ispravnog puta poslanika sallallahu sallallahu alejhi ve Zatim Allah dželešanu kaže: "Ma kana Allahu min shay'in fis samawati wa fil ard." Zaista, znači Allahu te bare vetala ne može umaći ni na nebesima ni na zemlji bilo šta i na kraju kaže, innehu kane aliman kadira. Zaista je on sveznajući i svemogući. Pogledajte kako gospodar svjetova završava te ajte. A mi smo govorili da uvijek ima mudrost i završetak. Spomnja određeni Allahu te Tebare kvetala imena. Prvo kaže, Allahu ne može ništa umaći. Ni na nebesima, ni na zemlji. To je početak. Zašto? Zato što on sveznajući i svemogući. Zna o tim stanjima, zna o stvorenjima, stanovnicima nebesa i zemlje, i ništa toga mu ne može umaći. S druge strane, zbog čega? Zato što je on e, sve moguć da uradi šta on te bare kvetala hoće. I vidimo znači da je te bare kvetala u ovom ajtu negirao svojstvo nemoći. Svojstvo nemoći. Znači, doliko je gospodaru svjetova da bude opisan tim svojstvima e, majkavosti i nemoći kao što je u ovom ajetu. Zatim u drugom ajtu Allah subhanahu wa ta'ala kaže u sure Zuhruf 80. ajet a ovaj o nemoći, znači ajeti u suri Fatir 44. ajet, kaže Em jahsebune enna la nesma'u sirrehum wa neđvahum bela wa rusuluna ledehim jektubun. Zar kaže oni misli i smatraju da mi, kaže, ne čujemo. Što oni nas samo razgovaraju, znači, kada su, e, kada nas samo razgovaraju, kada šapuću ili kada kada su u skupinama, kada javno, kada javno to govore. Bela, kaj svakako da mi sve to čujemo, im jak a naši zaslanici sve to zapisuju. Pogledajte, znači ovdje Allah Đelšanu ovom ajtu negira da posjeduje svojstvo gluhoće, da je gluho na uzubila. Već potvrđuje savršeno svojstvo da on izuzetno čuje, da mu ništa od toga ne može promaći. Koliko god ti šaputao, koliko god znači ti tajno negdje sa nekim se došeptavao, gospodar svjetova sve to znači izuzetno dobro čuje onako kako njemu te bare kvetara e, e, priliči, kako njemu dolikuje. Znači savršeno svojstvo sluha. S druge strane, poslanik sallallahu alijih kad je opisivao deđala, Kaže u hadis koji bilježi Buharije, kaže zaista vas ja upozoravam na njega, zaista vas ja upozoravam na njega, kao što ni jedan poslanik se nije pojavio prije mene prije, a da nije ukazao na njega. Pa kaže i Nuh, hadis, salatu isto tako je ukazao na Deđala. I treba da ono hadisu razmisle oni koji negiraju Allahova te bareke svojstva. Kaže, ali ću vam ja kazati nešto o Deđalu što nijedan poslanik nije kazao svome narodu. I onda kaže poslanik sallahu alihi wasallame Ta'lemune ennehu a'war Znajte dobro da je on čorav čorav u jedno oko. Wa anna Allahe lejse Allah te barek koje nije čorav. Pogledajte. Negira svojstvo manjkavosti koja ne priliči, iako će Deđal, vi znate kakve će izuzetne moći imati od gospodara svijetu, Allah će mu dati, znači da spušta kišu, da bilje raste, da usmrti, da oživi, da rasijepi čovjeka, da ga baci na istok jedan dio, drugi na zapad, zatim da proživi, oživi, da proživi mrtve roditelje, znači koji će kada sine povjeru, on je zaista Bog i božanstvo. Imaće te osobine, ali s druge strane imat će u izgledu svome nešto što ne priliči božanstvu što će pravi vjenik da osjeti, da vidi, znači da ne priuči da Allah, Bog, gospodar, znači koji zaslužno bude obožavan, da ima takvu osobinu manjkavosti, a to da je čorav. Što znači da onaj koji je čorav, kad nije u stanju sebi pomoći otkloniti tu manjkavost, kako da otkloni od drugi? Nego će sva da je iskušenje, jer je takav nemoćan, a onaj koji je nemoćan sebi da pomogne kako će pomoći drugom. Pogledajte kako poslanik sallallahu ve wasallam isto tako ukazuje na te majkave osobine i znači o, uopšte ne potvrđuje niti opisuje gospodara svjetova sa i nego opisuje ga sa savršenim, savršenim osobinama. U drugom hadisu isto tako Buhari bilježi, kažu ashab bili smo kaže uz poslanika sallallahu ve selleme. I ne bi se kaj približili jednoj dolini, a da ne bi izgovarali telibiju ili tekbire podižući kaže naše glasove Znači, u tom trenutku oni su podigli svoje glasove. Pa kaže poslanik sallahu alijih o ljudi, polako. Lakše, nemojte tako, znači, nemojte puno podizati glasove, lakše, polako. Fa innekum la asame vala gaiba. Zaista vi, kaže, ne dozivate niti prizivate nekog ko je gluh niti nekog koji je odsutan. Pogledajte, negira znači manjkave osobine od gospodara te bare koje osobine nesavršenstva, osobine koje ne priluče gospodaru. Ne znači ne dozivati niti nekog koji je gluh, niti nekog koji je odsutan. A nakon toga potvrđuje savršene osobine innehu on karib zaista je on taj koji sve čuje koji je jako blizu zatim ga veliča poslanik pa kaže te barek esmuhu wa ta'ala neka je blagoslovljeno njegovo ime, Allah bareke i uzvišna njegova veličina. Pogledajte kako poslanik sa selem. Znači, negirate majkave osobine, a u isto vrijeme potvrđuje gospodaru subhanahu wa ta'ala osobine koje njemu dolikuju, koje njemu priliče, a to su savršene, savršene osobine. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno Allah poslanik to prenosi i ukazuje da su židovi prokleti, jevreji da su prokleti zbog toga što su gospodara opisali ti majkavim osobinama, osobinama koje ne doličene, koje ne piloče gospodaru svjetova. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje njihov govor, šta su govorili, koliko su teške riječi izgovarali, pa kaže وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ maglule. Židovi su kazali za gospodara svjetova kada Allahova ruka je stisnuta. onda kaže gospodar svjetova قُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا Pogledajte, kako Allah izaziva prokletstvo Kaže, stisnute bile ruke njihove i prokleti izbili zbog toga što govori. prokletstvo izaziva na njih. Allah Đelšan kada izazove proklestvo, nego on je proklet do sudnjeg dana. Pa kaže, bel je dahu pani junfiku kejfe ješa. Zaista su Allahove tebare kevetala obje ruke njegove otvorene. Obje ruke njegove otvorene. On gilje koliko on hoće tebare kevetala. Zašto? Znači ovaj ajet ovdje ukazuje da su ga opisali osobinama majkavosti, osobinama koje nisu savršene, osobinom znači škrtosti. Dala Allah subhanahu wa ta'ala škrt, da je on subhanahu wa ta'ala taj koji ne znači ne iskazuje niti daje dobročinstvo prema svojim robovima onako kako bi trebao da daje. Pogledajte, Međutim, šta je ovaj njihov govor prouzrokovao? Prouzrokovao Allahov proklesu da ih prokune do sunnijeg dana, da su oni danas, kako vidimo, najškrtiji ljudi. Oni, jevreji su najškrtiji ljudi. S druge strane, oni su ti koji najmanje pružaju dobročinstvo svijetu. Čak što više, tlače, ubijaju, proganjaju, otimaju, znači, uzurpiraju zemlju, sve kao što je slično sa palestincima našom braćom, znači tamo. Pogledajte što radi. Ali Allah te bare kvetala njih opisao tako. A oni su htjeli opisati gospodara te bare kvetala ti majke osobina, pa je gospodar negirao to i nije bio zadovoljan znači s tim. Zato se kaže da su oni ti koji imaju najlošije i najružnije mišljenje o Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah Đelešanuhu na drugom mjestu u suri Al-Imran kaže لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء Zaista je, kaže, Allah čuo riječ. Pogledajte, Allah čuo riječ, Allah čuje. Allah čuje, nema ono ništa skriveno, dobro čuje. Čuo je riječ onih koji su kazali, Allah je siromašan, a mi smo bogati. Subhana, pogledajte kako su kazali. Allah da je siromašan, da su oni bogati. Allah Žešan kaže se nektu ma kalu wa qatlahum al e bi ghairi haqqi wa naqulu dhuku azab al-harik. ali kaže Allah Žešan mi ćemo narediti da se zapiše i ono što su ubijali vjerovjesnike prije toga. Znači, e, iako oni nisu bili to zaslužili, nisu bili u krivu, harik I onda će ih kazniti i kazati, osjete bolnu kaznu, žestoku kaznu, koja vas, znači, očekuje, očekuje ognju njemu. Iz ovoga vidimo, znači, da ovaj ajet potvrđuje prije svega da Allah subhanahu wa ta'ala je čuo njihov govor. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala čuje svačiji govor, a čuje njihov govor. S druge strane, obećava da će zapisati sve ono što su oni kazali, što su radili. Nakon toga će to sačuvati. Ta sva njihova loša djela, ruža djela koja su činili, poput njihovog ubijanja postanika, uz ove riječi, znači opisa gospodara svjetova. I na kraju da će ih kazati najžešćom, najžešćom kaznom. Pogledajte kako završavaju, kako okončavaju oni koji e, negiraju Allahova savršena, savršena svojstva savršena svojstva. Zato su učenjaci kazali oni koji negiraju Allahova savršena svojstva. Imena takvi su nevjernici. Znači, naćete te fetve i mi ćemo ispominjati ako boda. Pogledajte, znači, da je to poput ovih židova koji su na takav način pisivali eh, Allaha te bareke, te bareke veteala. Zatim gospodar svjetla na drugom mjestu ona je izuzao sebe i svih tih majkavi osobina, svih oni osobina kojima ga oni opisuju, koje njemu ne doliče, koje njemu ne priliče. Allah on kaže, Subhane rabbike rabbi le izzati amma jesifun. Pogledajte kako gospodar svjetova kaže ovdje. Kaj neki veličanstven gospodar tvoj, dostojanstveni, daleko od onoga kako ga oni opisuju, kako ga oni smatraju. Subhanallah. Wassalamu ala mursalin i neki je selam na sve vjerovjesnike. Walhamdulillahi rabbil alemin. I na kraju kaže neka je hvaljen onaj, znači Allah te barek tala koji je gospodar, gospodar svjetova. Vidimo znači da je Allah Đelšanu se izuzeo ovdje od ovih osobina majkavosti. Čime ga opisuju oni koji ne vjeruju Allaha te barek vetala onako kako treba, kako treba da se vjeruje. Zatim nakon znači ove dvije stvari koje smo naveli, nekada se dešava, dragi brate i cijene da postoji osobina koja ima u sebi manjkavost, ali ima nekada u sebi i savršenstvo. I ovakve osobine, znači, e, nije dozvoljeno da se opiše Allah znači, u, smislu apsolutno njima. Da su njegove, znači, osobine koje su uvijek uz njega, da su pri njemu. Znači, nije dozvoljeno, nego treba čovjek da pogleda, znači, e, e, u pojašnjenje tih tih značenja, kada se odnose, zbog čega se odnose da bi potvrdio ili negirao, negirao. Znači u osnovi ovo su osobine kojima se ne opisuje gospodar svjetova, ali isto tako znači nekad mu se pripisuju neograničeno. Znači neograničeno, a nekada se njega to ne odbija neograničeno. Kako? Naprimjer, koje su to osobine? Osobine koje su spomenute u Koranu. Allah Đelšanu opisuje nekada sebe tim osobinama. A su to osobine, na primjer, osobina spletkarenja Znači ona, ona je e, e, e, osobina koja nije savršena. Znači osobina spletkarenja, osobina činjenja zamki ili služenje varkom ili sličnih osobina koje su spomenute u Kur'anu ili sunetu poslanika sallallahu, sallallahu alihi wasallam. Ove osobine postaju savršene samo u onom trenutku, dobro obrate pažnju, samo u onom trenutku kada nasprot, znači, naspred nas, naspram ti osobina stoje oni koji su okičeni u osnovi tim osobinama. Znate, znači oni koji pokušavaju da spletkare prema Allahu, da spletkare prema poslaniku sallallahu alihi vseleme, da spletkare prema vjernicima, da pokušaju da prevare znači Allaha, da prevare e, da prevare e, poslanika, da čine zamku vjernicima, znači da se služe varkom u tim znači slučajevima one postaju savršene kada je u pitanju Allah te bareke vetara zašto? Zato što on uzvraća njima istom mjerom ili žešće od toga. Kontate. Znači, oni pokušavaju da spletkare prema Allahu, ali Allah Žešan uzvrati njima ukazujući na savršenstvo, svoju moć, veličinu, na isti način ili, znači, žešće, žešće od toga. Kao što je gospodar svetova na nekoliko mjesta u Kur'anu to opisao. Prije svega, znači, u suri El Enfalu 30. majti gdje kaže Allah Đelšanu وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ I kaže kada su nevjernici zamke svoje razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali, da bi te protjerali Kaže, oni su zamke preli. Allah što kaže, vajem kurune, vajem Oni su zamke preli, pa je Allah, znači pa je Allah i njih, kaže, njima zamke pleo. Zbog čega? Kaže, jer Allah to najbolje umije na kraju. Wallahu khairul makirin. Allah najbolje to zna. Znači prema kome? Prema onima koji su pokušali to da urade prema poslaniku ili prema Allah ili prema vjernicima. Zatim na drugom mjestu Allah kaže u suri at u 15. i 16. ajetu innahum yakiduna kejda wa akidu kejda Allah što kaže zaista kaže oni prave spletke spletkare opisuje nevjernike a kaže i a i ja pravim spletke onima koji to meni radi pogledajte kako Allah što uzrača onima istom mjerom ili više od toga prema onima koji spletkane prema Allahu i poslaniku sallallahu sallallahu alihi veseleme zatim u suri Al-Araf u 182. i 183. ajetu Allah što kaže وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ A oni koji poriču naše ajete, naše dokaze koje iznosimo, koje govorimo, kaj mi ćemo im malo pomalo davati, znači, a da oni neće ni znati, znači, pružat ćemo im mogućnosti koje će ih voditi, koje će ih voditi u propast. Zatim kaže, umli lehum, i davat ćemo mu vremena, mogućnost da žive. Ali šta će to značiti? Alaka in neke dimetin. A zaista kaže moja obmana je doista žestoka. Znači obmana Allah dao im je zbog čega? zbog njihovog kufrene nevjerstva i svega onoga što su činili nasprem poslanika i Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim sljedeći primjer u suri Nisa 142. ajet. Allah on kaže: "Innal munafiqina yuhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum." وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قصارى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Allah Žešan kaže za licemjere, za munafike, da nastoje da prevare Allaha. Pogledajte, oni nastoje, znači, juhadi un Allah, žele da prevare Allah subhanahu wa ta'ala. Kako će ga prevariti? A kaže, a on će njih nadmudriti. Ne mogu, ali Allah uzvraća i on će njih nadmudriti tome Pa opisuje kada ustane namaz da to obave, znači da ustane namaz, lijenjo se dižu i samo da bi se prikazali svijetu. Znači varaju i Allaha, varaju i svijet i sve one koji su okolo njih, a kaže vrlo malo Allaha spominju, to je osobina, znači munafih kada vrlo malo Allaha Želešanuhu spominju. Zatim Allah Želešanu kaže u suri Bekara u 14. i 15. ajetu وَإِذَا لَكُلْ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Pogledajte, opis njihov. Kada susretnu vjernike, iskrene vjernike, onda kažu mi vjerujemo. Znači kada su vjernike govori potvrđuju vjeru. A čim kaže ostanu samo sa svojim šeitanima, tada govore mi smo s vama, mi se samo rugamo. I smijavaju se. Oni su ka nahnu mustahziun. Mi se smijavamo, rugamo se, Kojim prema vjernicima, svima se izrugamo. Ali Allah što on kaže, Allahu je stahziu bihim, wa jamudduhum fi tugjanihim ja'mehun. A Allah se kaže, njima izruguje i ostavlja ih da u svom nevjerovanju lutaju. Pogledajte kako gospodar svetova to opisuje. I vidimo znači da su ovo osobine kakve? Osobine koje su u osnovi e, osobine manjkavosti. Međutim, nekada kada se odnose na Allaha te bareke vetala u smislu onih koji ih koriste prema Allahu i prema poslaniku one u opisu Allaha postaju savršenstvo jer niko ne može Allaha nadmudriti niko ne može Allaha prevariti niko se ne može izigravati poigravati sa Allahom te bareke vetala Allah uzvraća znači na isti ili žešći način prema njima međutim ima jedna osobina na koju učenjaci kažu a to je osobina izdaje da Allahu te barek vetala to ne priliči. Ni u kom slučaju se ne može ta osobina, znači, onaj pripisati. Zašto? Zato što je Allah Žešano uh, opisuje stvorenja tom osobinom i isto tako znači opisuje da oni prema njemu znači to čine, ali nije odgovorio ko što je ove uh, osobine koje smo naveli u ajetu pripisao sebi. Poput znači ajete djelaš Allah kaže u sure Elenfal enfal 71. Wa in yuridu, pogledaj, wa in yuridu khiyanataka faqad hanu min qablu fe amkana minhum. Wallahu alimun hakim. Kaže, ako htjednu, ako budu htjeli, budu željeli da te prevari. Pa, pa, kaže, oni su i prije toga Allaha prevarili. Znači, oni su to pokušali da prevari, da varaju Allaha. I kaže, ali Allah Đelšan ti je omogućio da ih pobjediš. Allah sve zna i mudare. Znači, ovdje, fakad hanu Allaha min qablu oni su prije toga Allaha kao varali, prevarili. Međutim, da li je Allah žao kazao ja sam njih prevario ili ja njih varam ili ne, nego je kazao Allah je omogućio tebi da ti njih pobjediš vallahu alimun hakim jer znači bi to značilo kako kažu učenjaci da Allah daje ljudima e, sigurnost. Međutim, kada bi bila ta osobina E, opisom, znači njega te bareke vetala, da on može da vara ili u, znači te ružne osobine koja ne dolikuje gospodaru svjetova, nije u kom slučaju ne može se pripisati da znači prevara ili varka Allahu te bareke, te bareke vetala, zato što je ta osobina u potpunosti, znači loša osobina. I tako da učenjaci isto tako navode, s druge strane, riječi ljudi koji danas su prošireni gdje kažu Allah će izdati onoga ko njega izda ili ko je njega izdao, da su neispravni, ne može se znači tako kazati. Iako znači u biti ljudi kada povjeruju, pro nevjere jel, ili na razne načine e, okrenu se protiv Allaha i poslanika i vjernika, opet u tom pogledu ne može se Allah subhanahu wa pisati ovo majkom osobinom. Ovo je, znači što smo pripremili, što smo pripremili za večeras sa boda po pitanju ovog prvog dijela ili prve prvog pravila vezano za Allahu te i tela savršena savršena svojstva. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da se koristimo, da shvatimo, da razumijemo da onaj, ako budemo zapisivali, ako budemo slušali, možemo se vratiti poslije, znači vidjeti šta kako, pa da čovjek može shvatiti razumjeti. Onaj koji ne bude pratio, detaljno i ne bude zapisivao, e, teško će mu biti znači da shvati pojme ove stvari iz, znači, iz prostog razloga što možda prvi put sluša što možda prvi put sluša o ovim stvarima, o Allahim te barek osobinama, jer vrlo malo se i govorilo o našim prostorima, vrlo malo se e, o, ovoj temaciji govori. E, možda prije svega što je jedna od stvari gdje zaista je zahtjevno, gdje se traži puno i treba puno znači i truda uložiti da bi se pojasnilo i drugim ljudima prenijelo a s druge strane što je jako škakljivo i diskutabilno po pitanju znači akide na našim prostorima jer naša akida na našim prostorima oni koji se pripisuju toj akidi negiraju ove stvari o kojima mi govorimo o kojima mi govorimo o kojima ćemo govoriti jer ovo akida ehli sudneta ispravni sedbenika poslanika sallahu alihi wasallam ispravne generacije i vidjet ćete tako da iz narednih predavanja puno toga znači, puno toga šta su kazali i kakve su propise iskazali prema onima koji se suprotstavljaju ovoj potvrdi savršeni Allah i Tebare Kevetala svojstva. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podare se okoristimo, da oprosti meni i vama i svim muslimanima, da naša srca e, učvrsti na ispravnoj vjeri, na ispravnoj akidi, da nas usmrti izvede sa ovoga svijeta prema ahiretu, a da je on Tebare Kevetala zadovoljan sama, da popravi stanje umeta u čitavom svijetu, da nas okupi oko riječi La ilaha illallah muhammadur Rasulullah. E, toliko da vas Allah Tebare Kvetala nagradi na vašem vremenu što ste izvojili da poslušate ovo predavanje i molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ukabuli naše i vaša djela subhanak Allahumma hamdika shadan ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu